Iñaki Xoto gurekin eh, dugu. Zurekin eh, ipatu dugu orain arte beraz, eh, egan bezala monarkia, eta zu horrek ere egan aldaketa ipatu bada ere, aldaketarik ez duela deusik ez dela izan monarkiaren estatus hortan zuka ipatu duzun bezala, Espainia eredua ere krisian agertzen da osoki, hori da, zuk ere janduzu, nahiko simbolikoa da, alderdien krisiaren ondoan abdikazioa, erregearen abdikazioa, beraz, errege aldaketak, zer aldatuko du, azkenean eh, alderdien zat edo jendearen edo pertsonen biztan lehen eh, ikuspegiaren zat? Bueno, aurreko erregearen irudia oso oso da bere jokabide pertsonalengatik. E, bai, bueno, sexu aferetan, badirudi hortik zeme ez ezagun batzuk gauzkala, e, bueno, e, ibili den bezala ba eizan eta horra gertu dira gauza oso, oso itxusi batzuk, eta gainera bueno, e, publikoki ordaindu egiten da erregea, eta zentzorretan krisi egoera honetan eh, Estatu Espainiarrean euneko gaita bosteko langabezia dagoen honetan, eta pobrezia askoarea agotu den horretan, e, koroa da lujo bat estatu honek ezin duena permitituak kaso ez. E, horrekin batera nik uste dut politikoki ere ezkerreko ikuspuntu horiek edo sistema berritzeko aukera horiek sortu egin direnean, ba, monarkiaren eztabaida lehenengoz mai gainean jarri egin da. Eta naiz eta esan bezala bi alderdi nagusiek monarkiaren eredu hori babestu, e, herri mailan bai sortu da piztu da e, eztabaida eztabaida bat. Errege aldaketarekin nere ustez bilatzen dutena da, ba, bueno, irudi berri bat ematea, pertsona gazteago bat hartzea eta zentzorretan beste e, hortz muga bat jartzea koroari, ez? Argi zegoen e, aurrekoa oso epe mugatua zeukala aurrera begira, eta zentzonetan, ba, bere semeak hartuta, Felipe Zegarrenak hartuta, lortzen dutena da, bueno, epe muga hori luzatzea. E, hortaz apartez dut uste aldaketa politiko nabarmenik dagoenik, eta, eta inguruan sortu den eztabaida falta, eta pixka referendu erreferenduna eskatzen zenean horri aurrez egitea, eta aforamenduarekin mantentzea, legia bere impunidadea mantentzea e, lege mailan, Alegia planteatzea erregeak sekula estirela beste herritar guztiak bezala izango legearen aurrean, nire ustez horrek ere, ba, bueno, ez da hori areagotu egin du. Ez dut uste aldaketa nabarmenik dagoeni, baina bai dago saiakera bat erregimena luzatzeko. Gero eta kesa gehiago altsatzen dira, gizartean ere gai eh, horren inguruan, ala ere, semeak eh, adibidez hartu eh, zularik poderea Juan Carlosek, eta hilabete batzu berantago, gora ipatzen zularik Franco eta zen gizona eta orain eh, kesak altsatuko dituzkeulako disk, diskurtso batek, bere semeak berak erraiten du, e, nire aita beraz adibidetza hartuko dut eta eskertzen dut eh, Espainiaren batasunaz, du batasunaren zat egin duen guziagatik, Hortan, ez zen goaitatzen altxamendu gehiago itzoien inguruan, erran duzun bezala, jendea be, krisi gorrian delarik? Bueno, ni e, e, esan da gero deskomposizio prozesu batean dagola eta estatuak eta batez ere regimen honek, frankoren ondonengo regimen honek, ba zulo handiak da euskala eta orain areagotu egin direla, uste dut e, eh, bizigaren mundu honetan estatuen egonkortasuna oso oso ziurtatuta dagola printzipioz. Eta Espainiar kultura politikoan ez dago kultura politiko-demokratiko oso sakon bat, eta ez dago ere e, iraultzarako edo bueno, e, iraultza demokratiko batetarako baldintza nahikorik nere, nere ustez. Gertaliteke elementu desberdinak elkartuta kuestionamendu hori areagotzea. Alegia hor daukagu e, Kataluniako egoera batez ere, oso oso importantea da Katalunian ematen ari den prozesu soberanista eta erabakitzeko eskubidearen inguruan udazkenean hori e, E, azkartu egingo da ere referendum balizko referendum batekin edo hauteskunde batzuekin eta eta hori benetan e, bai dela kritikoa Espainiar estatuarentzat. Horrekin batera egoera ekonomikoa era bat e, desastrosoa da eta eta uste otorrek kalte handia egiten diola sistema berari eta horri lotuta ere korrupzio egoera bueno iaia sistemiko bat dago alderdien aldetik eta ekonomiaren bueno agente desberdinen aldetik usteut elementu hoiei, bueno, Euskal Herriko egoera gaitzen baldin bazaie, prozesuan aurrera pausoak ematen baldin badia, bakearen inguruan e, unilateraltasunetik eta bar, hemen beste gehiengo batzuk sortzen baldin badira, e, bueno, koroarena, eh, panorama horretan edo puzle horretan beste, beste elementu, beste elementu bada. Nik uste dut, badago la kontzientzi sozial bat hau estela bideragarria, e, badago la kontzientzi sozial bat orain arte mantendu diren zenbait mito eta dogma e, direla, eta hoien artean argi dago Juan Carlosen figura edo irudi hori mantendu eginda transizio eredu garri baten simbologiza eta gerozetargiago dago estela honela izan, e, izan dela bueno, satrapa bat, eh, izan dela pertsona bat aberaztu egin dela herriaren kontura, e, eh, korruptzioaren barruan badago bere familia sartuta, horretaz gainera ere politikoki jokatu du zentralizaziora, ez da inondik inora e, agente politiko neutral bat izan, eta nik uste dut hori nabarmentzen dela gaur egungo egoeran. Horregatik iruditzen zait, eztabaida hori egon egongo dela Espainian, baina beste alde batetik ere zailtasun handiak ikusten ditut e, iritzi publiko hori e, agenda politiko batean txertatzeko. Ikusi behar da ezkerretik zer gertatzen den, Podemos fenomen hori e, alderdi berri horrekin zer gertatzen den, ezker batuan, izkierda honidan alderdi komunistaren ondoren goietan zer ze planteamendu dauden, baina, baina zailtasunak ikusten ditut hori agenda eraldatzaile batean e, bueno, e, zehazteko. Aktualitatea egunero hurbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Zortziak eta bederatzi minutu dira Euskal jatietan goiz berrin segitzen dugu, gomitaren tartarekin, Iñaki Xoto beraz erramezala, eh, garako zuzendaria gurekin eh, dugu monarkia ipatzen ari gire, kusi dugu alaketarik etzela izan, funtsane eh, ez baita monarkiaren be, estatusa edo bintzat transizio aldakorik egin, mainan, aratago doa, ala ere transizio hori. Zuka ipatu duzun bezala, Espania eredua ere krisian agertzen da osoki, korrupzio, monarkiak ere be, aldaketak ekarri nahian, politikoki, e, gero autonomia eta buru jabetza eskaerak eta entzinamenduak, eta errepublikaren aldeko mugimenduak, ere gerozta azkarragoak izaiten alote dira, eta horrek ere krisi sozial eh, politiko bat sortzen aluke? E, eh, lau Espainiarretatik bat, ez dauka lana gaur egun. Mm. Eta lana daukaten hoietatik, beste hiru hoietatik, e, gehienak oso egoera ekonomiko larrian daude. Alegia, gaur egun lan bat eukit, lanbide bat eukitzea Estatuan ez da pobrezian ez egotearen berme, ere. Podemoseko batek ere gaiten zuen, e, norbaitek ez dolarik deus galtzeko biziki lan bilakatzen dela? Bai, baina ere esperientzian badago joera bat eta eta zentzu batean logikoa da pentsatzeko e, geroz eta gutxiago eduki, geroz eta aukera gehiago daudela aldaketa horretarako. Gertatzen dena da, horretarako behar dela proiektu politiko e, egituratu bat, eh, gaitasun publiko bat, e, Espainia arrestatuan poterea oso oso konzentratuta dago oso esku gutxitan. Eta hoien artean adostasuna handia dago, sistemaren biziraupena determinantea dela beraien interese, interese eta biziraupenerako. Eta zentzorretan bai komunikabideen aldetik, bai enpresa munduan, bai unibertsiadetan, bai e, iruditzen zait e, badago ladostasun bat egonkortasuna bermatzeko. Eta nazioartean ere ez dut ikusten e, gaur egun Europar batasuneko kide den estatu batek onelako jokabideak eukitzea onartezina iruditzen zaite eta inondik inoraz dut ikusi Europaren aldetik e, xenofobiarekin edo e, nola baitere ikuspunto antropologiko Espainiarrak oso txarrak dira, edo langile txarrak dira, edo nagiak dira, horretaz arago ez dut ikusi inondik inora planteamendu politiko zaukon bat eh, hemen gertatzen dena ez onartzeko. Hemen egin dena Europar e, diru laguntzekin, hemen egiten dena korruptioaren ikuspuntutik, e, eh, ausit, ausete, politizazioa, sistema finanzieroaren porrotera batekoa, alegia, ez dut ikusten e, nazioartean ere badagoenik ez dakitez kontzientzia eta inondik inorare proposamen bat alternatiba bat bermatzeko, eta hori determinantea litzateke. Eta gero Espainiar estatuan ez dut indarrik ikusten berez eta modu endogeno batean aldaketa hori emateko epe laburrean. Bai elementu hori guztia daude, bai horiek garatu egingo dira, aukera baldin badago eta kapasak baldin badira hori egituratzeko alternativa politiko batean, alternativa horrek indarra handia hartu dezake eta eper dira aldaketa bat ekarri dezake, baina nere ustez egongo dena da, ba, koroarekin gertatu den bezala, aldaketa bat estetikoa, benetan sakonean dagonaz ezertan e, ez aldatzeko. Prezeski, ikusi da, egresiaren kasuan edidez garai batean, e, jendea pisten hasi zela, hasi zela kaleko beraz kesa zinez gora igotzen, eta e, be, azken finen baretu dela jendea beraz sartu gara, piskat zure bidetik e, ibiltzeko, eta hor, Espainiak badu pixka bat e, ondoratzen den itxasuntziaren itxura, eta badira ere aldarik batzu, hortik nahi dutenak, e, Republika baten e, osatzea, e, batzuek buru jabetza eskubidea aldarrikatzen eh, dute, Espainiak haintzat eh, hartzen dute ditu aldarrikapen horiek? Ez, ez inondik inora. Gainera horren buru izan ziteken alderdi sozialista deskomposizio eta dekadentzia egoera ikaragarrian dago, e, izan duen jokabideagatik alor desberdinetan, alde batetik nazio, estatuko nazio desberdinetan, Kataluniaran izan duen jarrera negargarria izan da, eta horrek eraman du, ba bere, hau, maia kritikoen eraean egotera, e, estatu mailan ere gobernatu zuen etikona ez dio buelta eman e, zeukan krisi horri, alegia, e, izango da, es, Europar, e, komunitateko e, estatu bakarra, non e, eskuina poterean egonda, e, eskerreko alternatiba areta ulago dagoen. Eta horrek erakusten du, ba, bueno, alternantzia eskema horretan, e, Espainian eskubiak e, askoz ere zere indarra handiagoa dauka eskerrak baino. Alternatiba bat eraikitzen baldin bada, eta nere ustez Podemos e, fenomen hori ba, zentzurretan joan daiteke, posible da e, eper dira aldaketa batzuk egotea, eta estatua behartu egotea aldaketa batzuk sartera. Mhm. Baina nola nahi ere, nere ustez e, beraien helburua da e, aldaketa horiek alik eta txikienak izate. Orain EPEen kontua oso importantea da. Adibidez, koroaren aldaketa honetan, e, ezen aurri ikusten orain koroaren aldaketa hori eman egingo zenik, ezen ikusten orain onelako behar bat, baina ikusi dutenean deskonpozizio hori oso oso azkar doala eta elementu hoiek ba, elementu politiko kritiko hoiek e, aurreratzen doa zela pentsatu dute hobe dela orain aldaketa hoiek ematea hemendik urte betera ematea baino inor ez talako kapaz aurre ikusten hemendik urte betera sozialki esta, Espainiar estatua nola egongo den ekonomikoki nola egongo den eta elektoralki ere nola nola egongo den ez orduan Bueno, nere ustez horre, elementu hoiekin eh, jokatzen asmatzen duen alderdiak edo indar politikoak horrek eukiko ditu aukera gehiago eh, aurrera egiteko. Gertatzen dena sistema beti hobetxiko duela hori eskuina izatea eta alderdi popularra izatea edo alderdi popularraren oso antzeko den alderdi sozialista, sozialista bat. Ebe, itzoiekin bukatuko dugust, eta eh, laburpena ongi zela hor bukatzeko, jamezala eh, garako zuzendaria gurekin ginoen goizuntan, inaki soto, milesker gurekin egonik. Mila eskar zuei. Mila bai, eta jakizi errezketa horien zulek eh, berritzen zuten alko duzuela be, amaikak terretan, hor, eh, jepikak amaikak terretan egiten eh, baitira goiz mankizunarenak udan, udan eta horrez gain, internetan ere bai euskal erratien, ue bugunean segitzen alko dituzue, gure eguneko kronikak eta, e, eta gomita, harra.